Euria eta aizearekin ospatu da urtengo Beobia Donostia herri lasterketaren berrogeita mairugarren ekitaldia. Beste aldia izan da, hogeita marmila korrikalari bainonkeiago parte hartu dute, aroa merino izan da emakumezkoetan garaie, gizonezkoetan berriz, Carles Castillejok irugarnez jarraian irabazidu proba. Lasterketa hasi baino, bi ordu lehenago hasi dira korrikalariak Beobiako irteran pilatzen. Nik bat hogei azpitik etxen badot, eh, konformen hau, bai normalian horri biltzen Bueno, ni donostitik nator. El bai, esan, elburu, elburu bat ez daukat buruan, orain bertan da iristea eta ea ondo iristen garen. Ba, nila sartetik. Bueno, ba, beste urte batzutan ordu berrogei inguruan ibilizan geha, aurten ez dugu fundamentu asko egin, da, ea gerturatzen gehan gutxien, ez? Zagustika, bai, asmoa, eh? Ba, bat hogeitik jeisteko asmoa, eta gero, alko behu, nogaldi, hori, petra xamarra, baina, bueno, bai, saietu bai. Bueno, gaurkoan disfrutatzera. Erdi lesunota bere nator, así que, bueno, gaur eh, denbora ez da, ez da garrantzitsuena. Baina, lehenengo, da ez da, ez? Parte hartzen duzula? Ez, ez, nila zei edo saspi, ja, daro bat, así que... A, dos. Bai. Eta, aldetik, eh, zein izan da zure, marka horrela obrena? Bat ama sortzi, bat Bai. Marka hona da? Bai, bueno, bai, bai. Oso ongi, bueno, ba, hemen bakoago beste lagun batzu, nundik helduzara zara? Mungiatik be bai. Eta pixka zelburuekin e, eh, gorko egunan. Ba, bueno, ni natorren lehenen gualdie da, eta apurbet ba karrera esagutzera, eta egiroa esagutzera, eta ondo pasatzera bakarrik hori gozatzera. Fortuna elkarteak herri lasterketa erraldo jonen antolaketa ziurtatzen du. Lan ikaragarria askatzen du eta antolaketa egokia ziurtatzeko 2000 bolondrez inguru parte hartzen dute. Lidia eta Uneirekin itzein dugu. Bueno, ba, gure lana informatu. Da. E, eh, norbaite ba zalantzak bat baditu, ba, gu hor gaude laguntzeko eta beraien zerbitzura gaude. Ba, e, santziguten ba, behobian laguntzaia behar zirela eta ba, hemen gaude laguntzeko eta Eta bai, korrikalariei laguntzeko batez ere ez. Aurtengo edizioan lehen aldiz, lau emakumeek erbi lanetan aritu dira. Erbiek denbora zehatz bat markatzen dute, lasterketa osoan zehar, euren atzean doazenak erreferentzia bat izan dezaten. Ebarekin hitz egin dugu, ilusionatua eta guztiz prestatua etorri dela azaldu digu. Guk gaude, gu maratoiak eta egiten ditutua, bueno, niri luzea zaite egiten, baino kirolarekin batera aldarrikapenarako tartea ere izan da. Urtero bezala Euskal preso politikoen aldeko aldarrikapenaz gain, Kataluniaren egoera politiko ere bere tokia izan du. Hainese Euskal Herriak taldeak deituta elgarretaratzei bat burutu du, preso diren ordezkari katalanen askatasuna aldarrikatuz. Aurtengo behobia donostia lastergetan Kataluniatik 5.000 korrikalarik parte hartu dute.